Mes juk žinome, kad mūsų žemiškosios padangtės būstui suirus mūsų laukia Dievo pastatas, nerankomis statyti amžinėjai namai danguje. Todėl mes dūsaujame, trokšdami ant viršaus apsivilkti savo buveinę iš dangaus. Jei turime būti rasti apsirengę, nenogi. O kol gyvename šioje padangtėje, dūsaujame prislėgti, norėdami nenusirengti bet verčiau apsirengti, kad tai, kas maru, būtų gyvenimo praryta. Dievas mus tam ruošia, suteikdamas dvasę kaip laidą. Todėl mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad koliai gyvename kūne, esame svetur, toli nuo viešpaties. Mes čia gyvename tikėjimu, o neregėjimu. Vis dėlto esame gerai nusiteikę, ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas viešpatį. Štai kodėl, ar būdami namie ar svetur, mes laikome savo garbę jam patikti. Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis gyvendamas kūne yra daręs, gerą ar blogą. Taigi žinodami, kas yra bijoti viešpaties, mes tengiamės įtikinti žmonės. Dievui mes atviri ir tikiuosi, jog esame atviri ir jūsų sąžinėms. Nenorime jums iš naujo prisistatinėti, bet duodame progą pasigirti mumis, kad turėtumėte ką sakyti žmonėms, besigirintiems išorę, neširdimi. Jei mes persistengėme, tai Dievui. Jei esame nusaikus, tai dėl jūsų. Kristaus meilė valdo mus, įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. Jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas. Todėl nuo šiol mes nebenorime ne vieno pažinti kūno požiūrių. Jei mes ir buvome pažinę Kristų kūno požiūrių, tai dabar mes taip jo nebepažįstame. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikė su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikė su savimi pasaulį nebeiskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikymo žinę. Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame, susitaikykite su Dievu. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu.